martxoak sei ditu gaurko honetan aste azkena da eta hau berrion albistegia duzue berriozari irretiaren albiste emankizuna. Eta azken aldian hautsak arrotu dituen gai baten inguruan eh, hizketan hasiko gara berdintasun teknikariaren hautaketa. Azken egun eta asteetan emakumen kolektiboek eta berdintasun agenteen elkarteak gogor kritikatu dute Xabier Lasal alkatearen erabakia berdintasun teknikariaren funtzioak kirol teknikaria den eh, Josu Baiori ematekoa, hain zuzen ere. Afera iragan azaroan hasitzen aurreko berdintasun teknikaria zen pilar urtadok jubilazioa hartu zuenean. Ordutik, berdintasun teknikari berri bat kontratatzeko prozesua abiatu izana salatzen du eh, elkarte honek, berdintasun agenten elkarteak, eta gaineratu dute horrek agerian uzten eh, duela e, eh, uren profesioarekiko ez jakintasun handia. Kritika hoien aurrean, akatsak egin izana onartu zuen Xavier Lasa alkateak iragan hasteko osoko bilkontu bilkuran eta ordezkapena atzera botako duela iragarri zuen. Hortaz, kirol teknikaria ez da izango berdintasun teknikari berria, baina honen funtzioak eginen ditu behin behinean berdintasun teknikaria kontratatzeko prozesua abiatu arte. Hain zuzen ere, berdintasun teknikari definitiboa urrirako lanean egon litekeela aurre ikusi zuen lasak. Entzun dezagun. Yo admito que sobre todo por mi parte, ha habido errores a la hora de valorar exactamente cuál es la figura del, la gente de igualdad. Después de haber hecho consultas, de haber pensado y de haber replanteado las cosas que vienen allá, pues creo que eh, conviene derogar esa resolución. Derogar esa resolución, eh, dejarla, mm, bueno, sin eh, efecto y nombrar o dar otra que hable no de un nombramiento de ninguna persona como sustituta de agente de igualdad, sino provisionalmente y hasta que no haya una persona eh, capacitada con la titulación y los requerimientos que le corresponden como agente de igualdad de oportunidades, pues hacer un nombramiento provisional. Esa, esa eh, resolución está redactada, pero no está firmada porque está en proceso consultivo. gai ez aldatuko dugu orain eta frakinari buruz mintzatuko gara lurrazpitik energia ateratzeko modu berri bat da frakina eta dirudienez Nafarroan aplikatzeko aukera aztertzen ari dira hainbat enpresa. Horren ekarira saio informatiboa antolatu zuten atzo kulturgunean berriozarko gazte asanbladak eta frakin ez Nafarroa izeneko plataformak. Azken plataforma honetako kide den Iñaki Larrain eta berriozartarriarekin mintzatzeko aukera izan Berriozar magazinean eta ona hemen El fracking es una técnica, se llama fracturación hidráulica. Consiste en hacer una perforación vertical que puede llegar incluso a más de 5.000 metros de profundidad. Luego una perforación horizontal, donde ya se localiza, se realiza donde está la, la capa impermeable donde se han quedado pequeñas gotitas de gas atrapada y ahí es donde empieza lo que es la fracturación. Consiste en pequeñas explosiones, eh, se fractura lo que es la roca y para mantener esa fracturación se tienen que inyectar a presiones muy altas, eh, enormes cantidades, estamos hablando de millones de litros de agua, una mezcla de agua, arena y un 2% de productos químicos. Y ahí es el problema, los productos químicos. Aquí llevamos año y medio intentando saber que nos digan las empresas que, cuáles son los químicos que van a, que van a inyectar. Todavía mm. estamos esperando a que, a que lo digan. Mm. En Estados Unidos también hay un gran problema con el tema de salud de las personas. Está habiendo problemas de salud donde, bueno, suele que adentrarse eh, respecto a la contaminación. Hay ya casos documentados. Hay una página eh, donde se, los ciudadanos van poniendo eh, los impactos que está teniendo esta, esta técnica. Eh, hay más de 800 casos documentados con su correspondiente enlace al medio de comunicación local donde se ha, donde se ha documentado, donde se ha publicado. Elkarrizketa hori oso osorik entzuteko aukera izanen duzue Kaixo Berriozar magazinean, baina baditugu beste kontu batzuk ere, datozen egunetako itzorduak aipatu behar ditugu, eta aste honetan, ba, itzordurik garrantzitsuena dudarik gabe, martxoaren zortzia, emakumen nazioarteko eguna dugu, hori ostiral honetan izanen da, baina e, ba, Berriozarren e, edo luzatu da egitarau hori, datozen egunetan, hainbat ekime emakumen antolatu direlako emakumen nazioarteko egunaren karira berdintasunak mundua eraldatzen du defenda ezazu lemapean egin dituzte e, ekimen hoiek guztiak ba besteak beste egunotan ikusgai dago emarrok izeneko erakusketa musika eskolan hori aurretik ere aipatu dizuegu eta gaur bertan zine foruma e, eh, eskainiko dute Eh, Groucho Films elkarteko kideek eh, arratsaleko zazpietan kulturgunean Elkairo irurogeita mezortzi izeneko filma eskainiko dute. Ostiralean berriz, iruñean manifestazioa eginen dute eta berriozarko berdintasun sailetik eta emakumen elkarteetatik eh, atxikipena adierazi diote manifestazio honi. Arratxaleko zortzietan aterako da iruñeko gazteluko plazatik eta martxoaren zortzia izeneko batzordeak deitu du. Bestalde, igande honetan eh, jai eta aldarrikapen eguna eginen da berriozarren eh, egoizeko edo eguerdiko amabietatik ordu bietara eguzki plazan eginen dira hainbat eh, ekimen eta euria botako balu ilargi parkera mugituko lirateke ekimen guziak. Besteak beste ulargi txikien dantza taldearen emanaldia emakumeek egindako kirol erakustaldi bat. Emakumeen elkartasun amaiketako bat Paris irureunda berrogeita irureunda irurogeita bost e, ba, izeneko eh, jantoki sozialaren eskutik eskulan elkartearen taloak eta ipuin kontalari bat ni eta punto izeneko ipuina izeneko ikuskizuna eskainiko duena bai euskaraz baita gazteleraz ere e, beste hainbat kontu beste hainbat ekimen izanen dira esan bezala osti, e, igande honetan eguerdiko amabietatik bietara eguzki plazan eta euria eginen balu hilargi parkean. Ekimen gehiago bihar antzezlan bat taularatuko dute berriozarren korrika kulturalaren baitan pixukideak izeneko komedia antzeztuko dute bihar mendialdea eskolan arriatxaleko zortzi terdietan aekaren korrika kulturala zikloaren baitan kokatuta dago ekitaldi hau eta bost euroko prezioa izanen du. Sarrerak salgai dituzueia da hauzalor euskaltegian. Eta martxoan e berriro datorkigun beste ziklo, beste ekimen klasiko bat, abes batzen zikloa dugu, berriozarko abes batzen zikloaren baitan, elkarrekin abes eta berriozarko udalak antolatuta, hiru kontzertu eskainiko dira entzunaretoan, eta lehenbizikoa asteburu honetan bertan martxoaren bederatzean larun batarekin, paz de ziganda ikastolako helduen abes entzuteko aukera, izanen dugu arriatxaleko zazpietan. Música Eta larun bat honetan ere, Euskarazko ilustrazio lantegia eginen da kulturgunean, etxe paresariaren antolakuntzak sustatuktako lantegi bat da, sei eta zortzi urte bitarteko aurrei zuzendua. Lantegia martxoaren bederatzean eginen da, esan dugun bezala, larun batean goizeko amaiketatik ordu batetara kulturgunean, eta izen ematean e, zero amabi telefono zenbakira deituta egin dezakezue, baina hori bai gaur duzue azken egun arriatxaldeko zazpiak hart. Eh, beraz, eh, adi, lekuak mugatuak baitira eta izen ematearen ordenean banatuko direlako. berriozarrien erroldatuek hori bai, lehentasuna izanen dute eta onartutako pertsonek SMS mezu bat jasoko dute martxoaren seitik aurrera. Hau da, gaurtik aurrera izena ematen dutenek eta onartuak direnek SMS bat jasoko dute onespena konfirmatzeko. kiosko digitala zabalduko dugu oraintxe bertan, egunero egiten dugun bezala eta berria egunkaria irakurriko dugu lehenik eta behin gaurko honetan gainera ados jarri dira egunkari guztiak, e, bueno, ba, bestela etziteken e, eh, moduan, e, gaurko lerroburu nagusian. Hugo Chavez hil da, hori da eh, berria egunkariak dakarren lerrobururik eh, handiena, baina baditu beste batzuk ere, besteak beste hause. Herrira, Brian Currinekin bildu da, Ines del Rioren auziaren arira. Eta bukatzeko, Nafarroari, e, edo Nafarroarekin zer duen beste albiste bat, Rubalkabak dio, abertzaleak oraindik ez daudela PSN-erekin itunik egiteko moduan. diario de noticias hartuta e, lerriburu nagusia berriro ere, ba, venezuelara begira. Venezuela atxekabetuta Hugo Chavezen eriotzaren aurrean. Eta Nafarroa urbildu zauxe, Nafarroan hauteskundeak egitea baztertu du rubalkabak, eta egon kortasuna ematearen alde agertu da. Eta beste kontu batzuk ere, Azkenaldian eh, azken aldian handia eman duen beste lerriburu bat, edo beste albiste bat. Nafarroako ospitale guneko sukaldeen kontrako sinal sinadurak bikoiztu egin dira egun bakarrean eta ama bost mila sortzireunera iritsi dira. Eh, sarrigurenera begira jarri da diario de notizia zurriengo titularriarekin Dozena bat biltegitan indarrez sartu dira sarrigurenen eta ezer lapurtu gabe ies egin dute. Eta bukatzeko Euskal Herria irriatia dute izpide eun bat lagunek babestu dute dagoeneko Euskal Herria irriatia gaurko deitutako manifestaziorako. gara egunkariak ere ondoko lerro buruarekin zabaltzen du gaurko edizioa. Txabez joan da bere proiektua gelditu da. Nafarroa urbildu, zausia aipatzen digu Rubalkabak ez du hauteskunderik nahi eta UPNetik gertuago kokatu du PSN. Eta ba, horrekin eh, zerikusi handia duen eh, beste gai bat eh, kan edo Nafarroako kutsaren auzia. E, auzi horren inguruan parlamentuan hitz egiteari uko egin dio Miguel Santzek horixe dio gara egunkariak. Eta bukatzeko oso interesgarri iruditu zaigun beste lerroburu bat, Espainiar egok, egoskorkeriak bertan bera utzi omen du eta arekin Norvegia irratian hitz egiteko marko bat. Eta gure e, kiosko digitalarekin eh, amaitzeko diario de Navarra egunkaria hartuko dugu. Ondoko lehre burua nabarmentzen du eh, diario de Navarra kugo txabez hil da. Eta bestelako kontuen artean, hause iruñeko aparkalekuen euneko hogei bosta bakarrik izanen da doainik. E, doa orain, Nafarroako berri paper hau, Eguesi alkateak bazekien Eh, potauren dimisioarekin amai, eh, amaitu zuen eh, tramitazio irregularra edo horren berri behintzat bazuen eta bukatzeko hause Marta Berak zigortu eginen du ospitaletako sukalden enpresa kontratua bertan bera edo kontratua ezbaldin badu betetzen. kiosko digitala itxi eta eguraldiari buruz mintzatuko gara segituan. Alpe datorkigu gaur eh, eguna, temperaturak e, ba, nahiko goxoak orain bertan bederatzi graduko temperatura dugu berrio zarrien, baina badirudi gaur egunean zehar amasei gradura iritsen daitekeela te, termometroa. Zerue dagokionez eh, badirudi estalita egonen direla egun osoan zehar eta arratsalde partean euria egin dezakeela. Hauxe izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.